bab 8. Ora wetara suwe Gusti Yesus tindak miter-miter delajahi kutha-kutha lan desa-desa. Ana ing kono panjenengane memulang bab Injil. Ya kuwi pawarta kabungahan sing magrepokan karo peperintahane Gusti Allah sing wiwit ditindakake. Rasul-rasul rolas padha nderekake tindake Gusti Yesus. Semono uga ana wong wadon sawetara sing wis diwarasake dening Gusti Yesus saka enggone kesurupan demit utawa lelara liyane. Wong-wong wadon mau ya kuwi Maryam sing karan Magdalena, sing wis ditundung demite pitu. Banjur Yohana, bojone Kusa, pegawe ing kratone Sang Prabu Herodes. Susana lan wong wadon akeh meneh. Para wong wadon mau padha ngladeni Gusti Yesus lan wong-wong sing padha nderek panjenengani. Dene ragate peladosan kabeh padha disangga dhewe dening wong-wong wadon mau. Wong akeh saka ngendi-endi ora kendat-kendat padha teka suwan Gusti Yesus. Nalika wis akeh sing padha nglumpuk, Gusti Yesus nuli mulang nganggo pasemon mengkini. Ana wong nyebar wiji. Naliko lagi nyawurake wiji mau ana ing padegalane ana wiji sawetara sing tiba ana ing dalan wiji mau nuli ana sing kepidak-pidak dene wong liwat lan ana sing dicucuki manuk uga ana wiji sawetara sing tiba ana ing lemah padas bareng wiji mau wiwit dukul nuli mati jalaran lemai garing ana wiji sawetara liyane sing tiba ana ing grumbul eri. Bareng wiji mau thukul, nuli kelindih dening grumbul mau temah mati. Nanging uga ana wiji sawetara sing tiba ana ing lemah loh. Wiji mau thukul lan metokake woh. Wiji siji metokake woh tikel satus. Gusti Yesus mungkasi piwulangi srana ngandika, sapa sing duwe kuping padha ngrungokno. Para sekabat nuli padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus bab tegese pasemon mau pangandikane wewading peperintahane Allah kuwi mung diblakakake marang kowe dene wong-wong liya mung dak wulang pasemon supaya senajan padha ndeleng ora weruh lan senajan padha krungu ora ngerti pangandikane Gusti Yesus. Maknane pasemon bab nyebar wiji kuwi mengkene. Wiji kuwi pangandikane Allah. Wiji sing tiba ana ing dalan kuwi wong sing padha krungu pangandikane Allah. Nanging setan nuli teka mbusek pangandika mau saka ing atine nganti wong mau ora percaya sarta dislametake. dene wiji sing tiba ing lemah padhas kuwi wong sing krungu pangandikane Allah lan nampani pangandika mau kelawan bunga nanging pangandika mau ora dirasakake kanthi temenan oleh percaya mung sedih lo bareng ana gudo teka wong mau ora tahan banjur ninggal kapercayane dene wiji sing tiba ana ing antarane dedukulan eri kui wong sing rungokake pangandikane Allah nanging bareng tukul pangandika mau kelindih dening rasa sumelang kesugihan lan kanikmataning donya nganti pangandika mau ora rumesep ing ati lan metokake percaya kang mantep dene wiji sing tiba ana ing lemah loh kui wong sing rungokake pangandikane Allah lan tansah ngrasak-ngrasakake -ngerasa pangandika mau kelawan temenan lan bangun turut. Wekasane pangandika mau metokake percaya sing mantep ana ing atine wong mau. Ora ana wong sing nyumet nyumedian, nuli ditutupi panci utawa ditokokake ing longan. Kosok baline, dian sing wis disumet bakal ditumpangake ana ing ajuk-ajuk supaya saben wong sing ana ing jero omah kepadangan. sebab perkara sing disidem bakal diumumake lan barang sing ditutup-tutupi bakal konangan lan diwertak-wertakake awit saka kuwi padha no kandaku sapa sing wis duwe bakal ditambahi nanging sing sapa ora duwe apa-apa wong mau bakal dipunduti apa sing dikira diduweni nalika semono Gusti Yesus dipurugi dening ibu lan sederek-sederei nanging padha ora bisa ketemu karo panjenengane merga saka akeh wong nuli ana wong sing ngaturi pirsa marang Gusti Yesus ibu lan sederek-sederek panjenengan wonten ing Jawi badhe kepanggih kalian panjenengan nanging Gusti Yesus ngandika Ibuku lan sedulur-sedulurku ya kuwi saking wong sing padha ngrungokake lan ngestokake pangandikane Allah. Sawijining dina Gusti Yesus lan para sekabate nitih prau. Gusti Yesus ngandika marang para sekabat mau, "Ayo padha nyabrang mrono." Praune tumuli mangkat. Naliko lagi padha lelayaran mau Gusti Yesus sari. Tumadaan ing segoro ana prahara gedhe. Praune kelebon banyu nganti nguwatirake banget. Para sekabat nuli padha marani Gusti Yesus. Panjenengane diwungu ature, Gusti, Gusti, kawula sami ketiwasan. Gusti Yesus nuli wungu, angin lan segoro mau didawi supaya lerem kabeh. Gusti Yesus nuli ngandika marang para sekabate, pengandelmu ana ing ngendi? Para sekabat mau padha wedi lan gumun banget sarta padha rasanan. Wong iki sapa to? Dene nganti angin lan ombak padha ngestokake dawuh. Gusti Yesus lan para sekabat nerusake enggone lelayaran nganti tekan tanah Gerasa ing sisih wetane segara Galilea. Bareng Gusti Yesus wis tekan daratan, ana wong lanang kepanjingan demit marani panjenengane. Wong mau tekani saka ing kutha. Wis suwi ora nganggo sandangan lan ora manggon ana ing omah. Manggone ana ing guwa-guwa ing kuburan. Nalika wong mau meruh Gusti Yesus banjur bengok lan sujud ana ing ngarsane ature. Yesus putranipun Allah ingkang maha luhur. Wonten urusan menopo panjenengan kalian kulo. Kulo nyuwun kanthi sanget sampun ngantos nyiksa kulo. Wong mau matur mengkono merga demite wis didhawuhi metu dening Gusti Yesus. Demit mau kerep masih wong mau. nganti senajan ana ing kunjara wis diranti. Iwa semono bisa mbedat lan dening demite digawa menyang ora-ora samun. Gusti Yesus ndangu marang wong mau, jenengmu sopo? Wangsulane sing didangu, nomo kula Legion. Awi demit sing rasuk wong mau akeh banget. Demit-demit mau nyuwun kanti banget marang Gusti Yesus. supaya aja ditundung mlebu ing curanging pati. Ing sacedhake kono ana babi akeh banget sing lagi padha golek pangan ana ing ereng-erenging gunung. Demit-demit mau padha nyuwun marang Gusti Yesus supaya diparengake mlebu ana ing babi-babi kuwi. Panyuwun mau diparengake. Demit-demit mau nuli metu saka wong sing kepanjingan angslup ing babi-babi. Sanaliko babi-babi nuli jegur ing segara saka pinggiring curang kono temahan podo mati kelelap. para pangoni bareng weruh lelakon kui nuli podo mlayu menyang kutha lan nyeritakake lelakon mau parang wong-wong ing kutha lan ing desa-desa sakiwa tengene wong-wong sing podo krungu nuli podo metu arep ndeleng kedadian mau banjur podo marani Gusti Yesus lan ing kono padha weruh wong sing tilas kepanjingan demit. Wong mau lagi lungguh ana ing sandinge sampeyane Gusti Yesus, wis nganggo sandangan lan pikirane wis waras. Wong kabeh sing padha teka saka kutha mau temah padha wedi. Wong-wong liyane sing padha weruh dhewe nuli padha nyeritakake bab anggone Gusti Yesus nundung demit-demit sing ngangslupi wong mau. wasana kabeh wong ing tanah Gerasa kono nyuwun kanthi banget marang Gusti Yesus supaya panjenengane kersa tindak saka panggonan kono kawit wong kabeh mau padha wedi banget mulane Gusti Yesus iya nuli nitih prau banjur kundur wong sing tilas kepanjingan demit mau nyuwun kanthi banget marang Gusti Yesus arep nderek nanging Gusti Yesus ora marengake pangandikane kue bali menyang desamu lan critakno marang wong-wong ing kono apa sing wis ditindakake dening Gusti Allah marang kowe. Wong mau nuli lan delajahi kutha-kutha kabeh karo nyeritakake apa sing wis ditindakake dening Gusti Yesus marang dheweke. sakundure saka tanah kirasa. Gusti Yesus dipethokake wong akeh kelawan bunga, jalaran pancen sing diarep-arep. Ing kono ana wong sowan ing ngarsane, jenenge Zairus. Zairus kuwi kepalane sinagoge ing panggonan kuno, sujud ing ngarsane Gusti Yesus. Lan nyuwun kanthi banget supaya Gusti Yesus kersa rawuh ing omahe. Awet anake wadon untang-anting, sing umur rolas taun loro banget meh mati. Gusti Yesus nuli tedak menyang omai Jairus. Soko ake wong sing podo nderekake tindake, sarirane nganti gedesek-desek soko kiwa tengen. Ing kono ana wong wadon sing wis rolas taun lawase lorong grajak getih. Pandane nganti entek kanggo mbayar dukun, ewa semono larane ora mari. Wong wadon mau ndesek nganti bisa nyedhaki Gusti Yesus saka mburi lan demek gombyo ing jubai. Sanalika iku uga anggone ngraja getih mampet. Gusti Yesus ngandika, "Sopo sing demek aku?" Sarehne ora ana sing ngaku, Petrus banjur matur, "Semanten kadhaipun tiang ingkang sami ngesuk-esuk panjenengan, kok panjenengan dangu? Sinten ingkang demek panjenengan?" Nanging Gusti Yesus ngandika, "Ana wong sing demek aku. Aku krasa jalaran ana daya sing metu saka ing aku." Bareng wong wadon mau ngerti yen konangan sumungkem ing ngarsane Gusti Yesus. Ing ngarepe wong akeh, wong wadon mau nyeritakake enggone wis ndemek jubahe Gusti Yesus lan dadi waras sanalika. Pangandikane Gusti Yesus, "Ngger, percayamu sing marasake kue, lunga kanthi selamat. nalika Gusti Yesus isih ngandika ana kongkonan saka omahe Jairus kepala sinagoge matur Bapak mboten sisah ndamel ribetipun guru sebab ingkang putra sampun tilar donya Gusti Yesus mireng apa sing dikandhakake dening kongkonan mau mulane banjur ngandika marang Jairus Aja kuatir, ngandelo wae anakmu bakal mari. Sarawe ing omahe Cyrus, Gusti Yesus ora marangake wong derek mlebu kejaba Petrus, Yohanes lan Yakobus, sarta bapak lan ibune bocah sing loro mau. Wong kabeh lagi padha sedih lanang ngisi sing mati. Gusti Yesus ngandika, "Aja padha nangis. Bocahe ora mati mung turu." Wong kabeh padha geguyu merga padha ngerti yen bocahe pancen wis mati temenan. Gusti Yesus banjur ngasta tangane bocah sing mati mau karo ngandika kelawan swara serung, "Ger tangio." Nyawane bocah mau sanalika pulih, bocahe nuli tangi. Gusti Yesus dawuh supaya bocah mau diwenehi mangan. Wong tuani bocah kairaman banget. nanging Gusti Yesus ora marengake lelakon kuwi diwertak-wertakake marang wong akeh.